me komentin e ajeteve të surës El Ma'arij, këtë sure që kemi filluar ta komentojmë në takimin e fundit, dhe kemi bërë hyrje në këtë sure dhe kemi sqaruar temat kryesore që i trajton kjo sure, dhe gjithashtu edhe rrjedhën e kësaj sure deri në fund. Kemi përmendur se Allahu xhalla xhelaluhu këtë sure e ka filluar me një sjellje arrogante dhe sjellje të pahijshme të një kategorie të caktuar të shoqërisë karshi shpalljes së Allahut xhalla xhelaluhu, të cilët me tendencë për ta nënçmu dhe përbuz pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë tallë me udhëzimet që ai ka ardhur me to. Dhe Allahu xhelle ue ala ka përmendur se tallja e tyre është e përkohshme dhe është sprovë që Allahu xhelle ue ala ua ka lejuar që në suaza të kësaj dunjaje të sillen në mënyrë të këtillë. Por pa dyshim se kjo nuk është afatgjate, nuk është e përhershme dhe përjetshme. Për këtë arsye edhe Allahu xhelle ue ala i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fasbir sabran xhemila. Ti bë sabër, tregohu i durueshëm në këto provokime, tregohu i durueshëm në këto sjellje arrogante të tyne. Kemi thënë se durimi këtu që është kërkuar është vazhdo me udhëzimet e Allahut xhalla xhelaluhu. Domethënë mos u merr ti me reagimin ndaj tyre që të zhvendosin nga misioni yt. Ti ki mision, ti ki rol, ti ki detyrë Dhe ti duhesh për të bë punë. Nëse ndalesh vazhdimisht në këto provokime, nëse shqetësohesh vazhdimisht në këto tallje, do të mbetesh pa kry punë. Andaj fasbir, bë sabër. Sabri këtu nuk është ikje, sabri këtu nuk është ulje, por sabri këtu është punë. Do bën sabër, domethënë bëne punën tënde. Kry obligimet e tua, ec tutje. Dhe kemi thënë se dijetarët e kanë përmendur se e shohin larg domethënë e shohin të pamundshme. S'ndodh kjo kurrë. Prandaj ata janë domethënë tallë dhe kanë injoru ringjalljen dhe kthimin tek Allahu xhelle ue ala. Allahu thotë, ue nerahu kariba, e na po e shohim se afër është, shumë afër do të ndodhë. Dhe pas kësaj, Allahu xhelle ue ala të nderuar vëllezër, vazhdon duke shpalosur tashmë në mënyrë në mënyrë të qartë se për çfarë dite bëhet fjalë. për ndryshime të mëdha që do të ndodhin, për përmbysje marramendëse të paimagjinueshme për njeriun që do të ndodhin para kësaj dite të madhe. Në ditë të madhe, në ditën e gjykimit, do të ndodhin përmbysje, do të ndodhin ndryshime të mëdha. Allahu xhel-le ue ala të nderuar vëllezër i përmend këto zhvillime, i përmend këto ngjarje. Pavarësisht, pavarësisht, domethënë, gadishmërisë së njerëzve me i kuptu. Domethënë, nganjëherë, niveli i njerëzve, ose gadishmëria e tyre për t'i kuptu disa gjëra, Nuk duhet të jetë përcaktues a kanë me u shpjeguar ato gjëra apo nuk kanë me u shpjeguar ato. Ajo që duhet me pas parasysh është mënyra e shpjegimit, a është e përshtatshme për nivelin e kuptimit. Por jo a është niveli i tyre i gad i gatishmërisë i tillë që ata tash thonë po tash mund me fol për këtë temë. Ngase për tema, për sqarime, për këtë agendën e, domethënë, shpalosjes së të vërtetës, dikush tjetër vendos. Me i pyt Allahu kurejshët e Mekës, për shembull, kur jeni të gatshëm kështu me disponim ju, për shembull, me ju fol për ditë të Kiametit nëre, tash nëse jeni pak e këni një gëzim, e këni pas një fest para një jave, apo mos po jau prishi këtë farë Ai ndoshta shpjegimi përmbledhës është a din kur vaji vaji të vlon nga të bërë në nalt e poshtë vjen një farë llumi, një farë një farë domethënë pjesë mbeturinë. Domethënë që është një çështje e trashë, nuk është as as yndyrë, pa po as nuk është diçka që do një farë llumi në fund, një farë mbledhet. Allahu thotë qështu qielli ka me u bë. Ihn është pambuku i shprishur, i shkapërderdhur. Domethënë kodrat do të bëhen sikurse pambuku i shkapërderdhur, sikurse leshi i shkapërderdhur. E ke pa domethënë qysh formohet, pastaj i shkapërderdhur. S'ka vlerë, domethënë bëhet copa-copa, anash-anash, apo. Kështu Allahu xhel-le ue ala thot për qiejt, thot për tokën, thot për kodrat dhe përmend pastaj Allahu xhel-le ue ala edhe njeriu në çfarë hall do të jetë apo. Këto shpjegime që flasin për ngjarjet e ditës së Kiametit të nderuar vëllezër, njerëzit kanë reaguar karshi tyre në forma të ndryshme. Dridhjet, dridhjet e tokës, e qiellit, dikujt ia kanë dridhë zemrën, n'kuptim pozitiv, i është rrëqethë lëkura, i është dridhë zemra, nga madhërimi ndej Allahut xhel-le xhelaluhu, edhe nga pranimi i pakontestueshëm edhe i pa rezervë, i kësaj domethënë që ka me ndodhë, apo. Se këto të vijnë, vijmë, cilësitë e besimtarëve. Te dikush, domethonë, ka dridh buzët e tij, po jo zemrën. Në çka kuptim buzët? Buzët që tallet e qesh, apo. Edhe t'i merr këto punë me lojë me hajgara, apo. E dikujt, domethonë, nuk ka arrit me i dridh kurgjo, por ia ka lkun kokën, po valla, q'ashtu e ka mendu. Po përtej kësaj lkundje të kokës nuk është dridh kurgjo në brendinë e tij apo. Prandaj leximi i këtyre ajeteve në vazhdimësi të nderum vëllezër është një nga një nga metodat edukative për ta përmirësu zemrën apo. Për ta kthy në binarët e vet, për ta funksionalizu zemrën për atë punë që i duhet zemrës, madhërim ndej Allahut tebareke ve teala. Edhe Allahu xhel-le ve ala tha gjitha këto do të ndodhin. Dhe zakonisht e dini kur ka kriza në dunja, për shembull, se është mirë kur të lexohen ajetet e ditës së gjykimit, njeriu me tentu pak me i jetësu ato ajete. Çka do të ndodhë? Për ta kuptu madhështinë e asoj dite, po edhe mjerimin e asoj dite dhe frikën e asoj dite. Çka do të ndodhë? Nga njëra anë për ta kuptu rrezikun dhe nga ana e dytë për ta kuptu begatinë e sigurisë që ata kanë me gëzu këtë ditë, dikur shokët. Po. Tash, kur ti këto ajete lexon për këtë ndryshim që do të ndodhë, qielli do të bëhet kështu të, toka do të bëhet kështu të, kodrat do të bëhen kështu. Në këto lëvizje, në këto, në këto, domethonë, tronditje, lëkundje, Për të afërmit, ku metën? A pështoi kush? Me kërku ndihmë, apo? Me automatizëm, mobilizohet aspekti social i njerëzve. Lidhen mes veti, kërkojnë ndihmë, përkrahin njëni tjetrin. Momentin e lëkundjeve të mdhaja. Momentin e krizave të caktuara. Por thojmë nga dita gjykimit, apo? Nuk do të pyet. Hamim, Hamim në gjuhën arabe është mik i ngushtë. Edhe se Hamim e ka kuptimin e të zjarrtë, dikush që je ni shumë ngrohtë afër tij, ke pas raporte të zjarrta, në kuptim të fuqishëm me të, apo Wa la yes'alu hamimun hamima. Allahu thotë, në këtë ditë të këtyre ndryshimeve, gjithë kjo lëkundje, gjithë kjo ndryshim, gjithë kjo pëlcitje, gjithë këto ndryshime, gjithë këto zhvillime kështu me radhë, la yes'alu hamimun hamima. Njeriu nuk pyet për ma t'dashun edhe kuptimi la jesel, domethënë s'kërkon prej kërkujt kurgjë. Hiç. Pse s'kërkon? Për shkak se ka frikë se mos po i kërkon ai, e ky ka hallin e vet, s'ka çka i bën, apo. Dikush ka mundësi me thonë, po ndoshta Dita e Kiametit është pak situatë ma kaotike, shumë njerëz nga Ademi alejhi selam deri njerin e fundit, sa njeri, sa mileti, ku me pa njerin ti që ke pas? Allahu thot, jubassarunehum. Domethënë, Allahu xhele ue ala thot, jubassarunehum. Ata i shohin. Domethënë, kanë mu pa njerëz mes veti, familjarët kanë mu, ta, kanë mu pa mes veti. Por për në gjendjen kur njeri i sheh familjarët, i sheh miqtë, i sheh shokët e vet, edhe s'komunikon fare, as pyet për hallin e vet çka bone, a qysh je, Tregon Allahu xhele ue ala, të nderuar vëllezër, për një kthim të hatashëm të njeriut kah vetëvetja, tu u marrë me hallin e vet, tu u marrë me gjendjen e vet, duke u marrë me përfundimin e tij, ky njeri realisht është komplet i shkyçun nga çdo çështje që është rreth tij, apo. As i bën përshtypje shoku, as miku, as i bën përshtypje kurgjë. Çështja e vetme që i bën përshtypje është qysh unë me ia bo n'këtë ditë apo çka me bo unë? Domethonë, çka marrim nga kjo, të nderuar vëllezër? Shikoni. Po si përshkrim, si përshkrim e ka tmerrin në vete, vallahi po, apo. Unë me me tu vet dikun nuk mundem me kalu bash qashtu. Në mënyrë të pandikuar, e pamundshme është apo. Nuk është çështja veç te aspekti i përshkrimit tmerrues të asaj që ndodh, nuk është kjo, po kjo është një, çka, ka diçka hala më interesant këtu? Po dy ajete pak ma poshtë e pastaj e japim këtë përgjigje, se është shumë e rëndësishme këtë përgjigje me kuptu këtë, apo. Allahu thot, jeveddul muxhrimu lau jeftedi min adhabi jaumiidhin bibeni, ndryshimeve, përmbysjeve, çarjeve, lkundjeve, ndryshime të mëdha, s'pyt për kërkon. As s'vet, as s'ja zgjat dorën kujt. Ngase është i kthy ka vetvetja e tij dhe e intereson kush? E intereson shpëtimi i tij, përfundimi i tij, epilogu përfundimtar i tij si individ, gjithë këto zhvillime. Në moment t'caktum, kur e sheh se, kur e sheh se dënimi tashmë veç është, është vendbanimi i tij. Te këta që janë, s'e kanë marrë këtë punë për një mend, e sheh, apër. Tashmë egoizmi i tij kalon në një fazë hala më ekstreme. Do është boll egoizëm. Boll është, domthon, ë ë ë mbyllje në vetvete kur ti në ato situata kritike s'pyt për dikën. Por egoizmi kalon në fazë hala më ekstreme, hala më kritike kur ai është në gjendje tashmë që në këtë situatë për të shpëtu vetë me u pazarat. Çka s'ke? Për çka je kaq i bindën? Për çka je kaq i gatshëm? Ti ke n'një vend dikun s'ke qenë ashtu bash i bindën, nuk je bash ashtu pa rezerva, bashe rezerva, u hamendëshe. Tash pikë te kjo bindje, pikë te ky, te ky vullnet, për çka? Leu jeftedi, me bo pazar, me i dhon, me i dhon fmijt e vet, me pshtu, hafë. Shiko, ti ku e din fëmijt e tu ku janë atbotë? Ti s'vet se për ta ku janë atbotë? Ti ku e din çka po ndodh aty atbotë? Kudo që të jenë? Po nështë e mbore hatë ata për, po. ani, ata për një para hatë, unë e të fështaj. Çfarë situate kjo Allah që njerë, ti përnjëmend, këthej, në këthej në gjendje dunjas ato. Çfarë situate mund me gjind prindi? i cili është i gatshëm që rahatinë e fëmijës, sigurinë e fëmijës së tij, me e, domethonë, me e përdor për ta nxirr vetën nga parahatia e vet, e ata me ku, kush e bën këtë punë? Që dashnija s'e len me bë këtë punë? E dini kur e kanë zonë Hababin, Kjo çka bën dashnia. Ky është ni rob i gjykuar me ekzekutim, a po kupton? Te kurejsht e Mekës. Ka marrë vendim me e ekzekutu, ja kanë vendos litarin me var apo në Mekë. Ka e shndërru me këtë. Khababi radiallahu Khubejbi radiallahu ta'ala anhu vëllezër kah e mund gjithçka. tek e fundit s'i thot askush ni me pshtu jetën e tij dhe për Allah më fletë keqë apë njën këtë citatë i shandruaj kërë ma pëshmanë kushtë i mërë Ka thonë, jo ai me konë n'vend meje, e unë me pështu. Po ai atje ku është m'u ther në gisht vetë, e unë me pështu s'e pranoj apo. E kuptoni domethonë njeri çka bën me dashni apo. Rahatia e, e dashnit t'vet, na pse jena n'kohët e egoizmit, e gjithkush kqyr punët e veta, apo, fatkeqësisht, nashta ky, ky ders është pak, i pakuptueshëm në këtë nivel atëm. Ama deri vonë, s'u konë bash kshtu apëtëm, njerëzit u konë të gatshëm apëtëm. Vetes s'i ka bërë rahat, me konë rahat, s'po flas, s'po flas për fëmijët e vet e për grut e vet, vllau apëtëm. Kojshia me konë rahat, e ka lon vetën për rahat apëtëm. Sa t'dush ka dëshmi, fatkeqësisht në perëndim e sipër apëtëm, s'po thom u hup, se dikun ka, po, është në rrezik, ky egoizëm kaq i madh që i ka kaplu njërin apëtëm. E ky, nga egoizmi i tij, thot, fmijt m'i dhon, thot, grun me dhon, vllaun me dhon, farefisin krejt, kënd dush, edhe çat farefis, çe fasiletihi leti tu'vihi, dhe, merre kënd dush, dhe. We men fil erdi xhemian, që ka, që ka sa egoist është, që ka, shih ka sa i keq është, krejt tokën, krejt insant që jan n' tokë, çoji n'xhehenem, ama veç mu ma, Që që bëpë, një sa njerë është, një sa njerë është në tokë, o men fil ardi i gjemiën, këtë që në tokë, po a din sa jë në tokë, ka sa njerë ku një mire, sa njerë ku e pse ata, s'ka gale, veç unë e me pështu, apëm. E këtë mentalitet të lëhot kella, kur, kështë jo kur, apëm. A të në lëzër, apëm. A të pytin që bëna ma herët, që thashtë se, Çka do të me kuptu diçka përtej tmerrit, përtej, përtej, jo tmerrit të ngjarjes, po tmerrit të sjelljes, ty të ma shumë tmerron sjellja e këtij se ngjarja. Don, cila, cila pjesë ty po tmerron ma shumë? A pëlcitja e qiellit, e tokës e kodrave, a poshtërsia e këtij krimineli, cila ty të ma shumë po të, po, po, po tmerron? Pa të shumë që kjo, që kjo që bën njeri, se toka pëlcet e qatë e botë, të fuqia Allahut tebareke ve teala, dhe. Dhe. Dhe ty të tmerron gjendja e këtij insoni, ku vjen ky njeri, dhe. Mirë, a është që kjo pjesa ma e rëndësishme e krejt këtij rrëfimi? Qeky tmerr, a është? Jo, e të të pjesa me rëndësishme? Nga një dhe. procesin procesin e kthimit ka vetvetja m'u marr me vetveten për me pshtu vet ja ka kërku Allahu në dunja apo qëtu ta ka kërku Allahu tebareke ve teala që në këtë proces kurkush mos me konë ma interesant se ti ti e ke prish veten tone tu i kqyr qita që po do m'i çu n'xhehnem nesër apo a po e kupton këtë absurditet Kqyr insoni ka punu haram, s'ka gjet kohë, për çka? M'i gëzu fëmijt, m'i gëzu shokt, m'i gëzu familjen, m'i gëzu grun, m'i, për qeta e ka harru vetveten e vet. Apo? Tash, tash, që ata që realisht ja kanë hup vetveten, don ata tash me e tash jo paguni për mu. Ka kalu afati. Çka e për kuptu këtu vllezër? Jep, dhe. Çka ka thonë Allahu xhel-le xhelaluhu? Çka ka kërku Allahu xhel-le ve ala ka m'u bo? Por, kur që është e kosën? Allahu xhel-le ve ala ka kërku prej neve me u kthy vetvetes. Dhe na ka jap mjetet qysh i kthemi vetvetes për të shpëtu. Domo nuk është shpëtimi, nuk është shpëtimi ë duke e djeg dikan n'vend teje kështu s'ka shpëtim. Procesi i përmirësimit të vetvetes, kthimi ka vetvetja, apo që në këtë proces pastaj me i kyç grun, fmijt e tu apo që me i bë me veti e jo me i bë ata për ty me shpagu, është proces në dunja. E mundshme është. Është proces i mundshëm. Edhe renditja e anëtarëve të familjes fillon nga më i afërti, nga fëmiu fillon më së pari, pas shkon teposhtë. Ndërsa, në suren Abese, procesi është i ikjes e i shkëmbimit, apo, atje është renditja tjetër, Jawme yafirru al-mar'u min akhihi, atje ik njëri pi vëllaut. Thot tu ik pi këtij njeri, nëse të vit vëllau kur s'kam çka i bëj apton. Tani kur e sheh që s'ka çka i bën tani ik edhe pej prindve, pi nonës e pi babës. Tani ik pi grus, tani ik pi fëmijëve në fund. Ik apton. Për shembull, të ndërroj. Për shembull, nëse në qytetin ton, në vendin ton, janë, po them kushtimisht, janë 500.000 mashkuj që e kanë borxh me falë xhumon, në vendin ton, po them kushtimisht, s'është qështu, se s'i kom mat, po them, mos ma merr tash dikush këtë shifër, po 500.000 vet e kanë borxh me falë xhumon, 500.000. Katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë e falin xhumon. Qiky pesëqindmijti çka kish me bo apton? Po kish me e fal bashkë me ta apton, apo? Po kish me e fal bashkë me ta apton. Sa ma tepër qiky 499999 shkon tu zbe, apo? Numri i atyne që nuk dojnë me fal shkon duke u forcu. Për shkak të tjerëve apton, të rrethanave apton. Merre me mbulesë qështu apton. Merre me mbulesë. Domethonë, unë s'po thom as a o keq a është mirë, po, po prezentoj, po prezentoj analizë të mënyrës së funksionimit të njëriut, sa ma tepër njerëz, apo, që ka të inkuadruar në adhurim, ata më tepër bëhen forcë tërheqëse për tjerët. Dhe Allahu xhelle ve ala përmend këtë situatë se njeriu si proces herëdokurdo ka me ju kthy vetvetes. Edhe në dunja ki me pagu çmimin e marrjes me vetveten. Ka një çmim kjo apton. Por kurrën e kurrës s'është se qëti çmim. A e sikurse ka në Bukhari. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thuhet pabesimtarëve, i thuhet mohuesve. I thuhet sikur ta kishe pas krejt tokën ari, a kishe me shkëmby sot për me pështu? Krejt toka ari, kurrë s'e ka pas? A e kishe jep sadakë për Allah, fukarave, ti me pështu prej xhehnem? Thot, po, kurrë ma i bindun s'ke konë, kurrë ma i prerë s'ke konë, apo? Allahu xhelle ve ala i thot është kërku prej teje shumë ma pak se kaq apo ku është problemi veç s'e ke respektu kohën ke lujt me afate kohore të kena thonë se koha është me rëndësi uel asri jena betu në kohën e të kena thonë se kohën e ki në dispozicion e të kena thonë se kur kalon koha e koha a po shihni Se herë do kur do, vëllaj, të tonë kanë me besu në Kuran, kanë me besu në Hadith, e në Allah, e në Gjennet, të tonë kanë me besu, krejt kanë me besu. Dallimi ku është në kohë, dikush beson sot, e dikush beson nesër. Ama koha nuk o bash shumë e thjeshtë, apo. Apo? Koha nuk o bash thjesht. Ti me mujt me ecë në kohë. Për shembull, me mujt mundësi me ecë në kohë. Me ecë për shembull 20 vjet përpara në kohë. Na jena qëtu 2022. Ti ke mundësi me ecë 2044-ën. Atje. E sheh çka ka me ndodhë, investimet ka kanë me shku, çka ka me konkretizu komplet, tani kthehesh këtë kohë. Në bazë të ecjes në kohë je përpara neve, bajagi do do vjet. E shfrytëzon përparësinë tënde, apo të njohjes së kohës për me ecë përpara. A është kjo e logjikshme? Na s'kem nevojë me ecë në kohë, me imagjinata, se s'ecet në kohë. Por i marrim informatat e kohës nga Zoti i kohës. Apo ai po thotë, mas, mas, mas 50 vjete, kushtimisht vjen varri. Kur vjen varri aty, ti bjen veç vetë aty. Edhe ata vijnë ta gjujnë ty atë lopatën. E tani kur ata e gjujnë këtë, ti, këto ke ti shallok ku për gjalli. Apo. Por, atje tani ti je veç vetë. E tani ti lyp me dalë, e s'un del ti, apo. Kjo për me marrë vesh, është veç punë kohe është. Se kjo së punë rëthane. Nuk o punë rrethane. A është punë rrethane? Ja, punë kohe është, punë kohe është. Dikush, mas dy dite ka me pa këtë punë, dikush mas një muji, dikush, dikush ka me pa këtë punë. Sikur që i ka thonë Pejgamberi sahabeve, apo. Sot e njëqind vjet, kush po jeton gjallë, s'ka me konë. Ka thonë sot, sot e njëqind vjet, keni me dekë. Njëqind vjet, qita s'e mbrrinë, apo. e frikësues, e qortues që e kanë, duhet të kenë karakter vetëdijësues në dy sene, për procese që duhet domosdoshmërisht me i ndjekë ja këtu ja atje, apo, edhe për faktorin kohë, që ku është përcaktues i fitimit edhe humbjes, veç, Koha është ajo që përcakton humbësin dhe fituesin. Qata Allahu ka thënë wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën njeri është në humbje. Për shkak të kohës. Ai se nesër, ai se kismet në Ramazan, pin Ramazan kam nijet. Koha i merr në qafë njerëzit. Edhe koha i nxjerr senet, varet se qysh ti i qasesh kohës atë. Ne vallah për do kohëra, se domethonë, ë ë në ki mundësi me i respektu do rregulla, me i ndjek do procese edhe do kohë kur s'ki mundësi këto procese. Dhe. Dënimi që po e pret ai, ngase dikush thotë, po çfarë situate mund të kon njeri qaq që e jep familjen, thotë, jo Allahu thotë mos u çuditni. Ngoni për çka po jap ti? Ngoni se edhe kjo ka një gazap të madh, se ju nuk kanë bash çashtu dai për gjithë çka më dhon, ja, se ja, pa dha ai ka një far një far insan më ku ama. Fort gaza po s'ka aftë. Inna ladha. Bëhet fjalë për ladha. Çka ladha? Ladha është një zjarr fort i ndezur apo. Nuk o veç zjarr, por është fort i ndezur. I pafikur. Ladha. Kur të prek njerin Allah thot nezza'aten li shawa. Ted'u men edbara wa tawalla. Allahu thotë, ky zjarr edhe ky davet bon atë. Ted'u, apo ted'u, ted'u i thirr. Davet, e keni fjalën davet me bo me thirr. Edhe kjo është proces. Në dunja ka pas thirrës. Kurani është thirrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është thirrës. Dietarët, hoxhallarët, mësuesit, besimtarët mes veti janë thirrës. Këta thirrës a s'i ka shpërfill, s'i ka përfill. I ka shpërfill. Ka kthy shpinën. Këtu e ka pas mundësi me thonë s'po du, lem, lem. Si proces, duhesh me iu përgjigj Allahut. A po kupton? Duhesh me iu përgjigj. Por prapë çështja e periudhës kohore, i përgjigjesh në dunja, i përgjigjesh në dunja, të përgjigjet me shpërblim. S'i përgjigjesh në dunja, kur të ka thirr, S'të përgjigjet Allahu kur i lutesh me të shpëtu atëherë, ose me e shpëtu, vetë në tretë, Allahu na rujt nga ky dënim. Por thirrjes kimi me ju përgjigj. Ted'u. Xhehnemi i thirr, kanë ulemat me emna. Filani. Kush janë këta? Men adbara wa tawalla. I thrret me emna ata që në dunja kur janë thirr kanë refuzu edhe kanë kthy shpinën apo s'kanë dasht. Që ata kanë me u thirrë. Të nëzë në ke pas si në dunja, si në dunja. I jepet dikujt një detyrë, ai s'ka shumë pushtet, nuk ka mundësi me marrë masa, por është i autorizum nga i fuqishmi me zbatu një urdhër. Thret me emna, filoni, filoni, filoni, filoni. Duhet me ardhë me kry këtë punë. Jo, më shafë. e nënçmon urdhrin për shkak të atij që po ja kumton urdhrin. Kurejshët e Mekës e kanë refuzu shpalljen për shkak të kujt? Të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjet Allahu kan, po qita. Ky babë s'ka, jetim, ky njeri, ja Allah. S'mund me kënaqësi. Po ai atë e ka çu dikush. Sot për shembull, mund me kon një që thret n'rrugë t'Allahut xhelle ue ala. S'ka fuqi ekzekutive. S'ka dikon që ka mundësi ndoshta njerëz me i thirrë ti filan, ti filan, ti filan, ndoshta jo veç me emna po i drejtohet njerëzve, ju flet, i këshillon. Ngase urdhni i Allahut në ahiret nuk është në dunja. Në dunja urdhni i Allahut ka jep Allahu leje edhe mos mu zbatu. A në ahiret është zbatim i pakontestushëm. Ted'u men edbera ve tevella. Pastaj, kjo ka refuzu. Ve xhemea fe eua. i cili kur e kanë thirrë mu përgjigj, shikoni Allah në rrëdhë, me dy ajete ta përshkrun krejt historinë e njerëzimit, dhe më. Kur e kanë thirrë me u përgjigj, e ça u kon tu bo? Për shembull ti thush, shko thirre filonin, e thirra s'po vjen, e ça o tu bo që s'po vjen? O në zona, ça, ça o tu bo? Ça ka diçka ma të rëndësishme se që s'po vjen? O, osht kjo pytje që ti e bën për fmijën tond, dikon që e ki ndoshta në mbikëqyrje. Edhe këtu po thom hipotetikisht. S'ka ardhë, e kanë thirrë, shumë herë e kanë thirrë, ka refuzu, ka kthy shpinën. Tash na bjen në men një pytje, e ça u kon tu bo që s'u ardhë? U kon tu mbledh. U kon tu mbledh. E çka u kon tu mbledh? Çka u kon tu mbledh? Kjo tani hala, hala tani si njeri, hala tani kjo tirë të marrë, që me kon tu mbledh? Ça u kon tu mbledh? Për në dhe nërë, për shembull, dhe dhe vallaj, me këtërin dynjë, adhin, për me pa, për me pa absurditetet njerëzore. Ke shku në mision të caktum, mision i rëndësishëm, tu ka besu një mision i madh, s'u ka besu kërkujt pos teje. Mision me rëndësi, krejt kapaciteti shtetnor, është urdhnu që t'jetë në shërbimin tan, që ti sa ma lehtë me kry misionin në ven. Se misioni është qaq me rëndësi, qaq vendimtar, domethonë që du me kon shumë serioz. A po e kupton? Domethonë të ka thonë shteti, ti ki me shku me kry qet mision. O shumë me rëndësi për të ardhmen tonë, shumë është me rëndësi për vendin tonë. Krejt shteti është në dispozicionin ton. E thirr bankën, e thirr qeverinë, e thirr policinë, krejt çka të thush ti, na jena tu prit çka po lyp ti. Krejt ty t'i kena nënshtru na. A po e kupton? Edhe ai shkon me kry misionin. E merr vet, e merr misionin. Tani kur don me shku, apo bën misionin për shembull, ai ngon. Qaty tu fjet. Qaty fjet? Ke shtetin në komë qaty tu prit ai. Ësht, ësht për shembull Para më në për shambull, që kë njëri, që kë njëri. Për shambull, që fa dënimi e kështë tja, pa për? Jo. Që këtë, këtë në disë të jo, është këtë po presin për ti, po presin lajme nga misioni që është përshkan, po a i po thot e kumë qeni trafikë. Çka dush merr, çka dush përdor, veç rabbani bonu. Se misioni të qiky, ai e ka harru misionin, i kalon gjithë këto që Allahu i ka në dorë, shkon mirret me kikirika, po. e mirret me qështje banale, e thjeshtë, për. e harron misionin, po. Dunjaja është sahan. Dunjaja është sahan. Mledh qi i shkreti me sahan. A kupton, të kish pas ni kofe bile. Me sahan qikaq. Po çka mledh ti n'kit, kit kosmos? Sa mledh ti? As ni sahan ti s'un e mledh. Çka ka pasuri dunjaja, apo në krahasim me kosmosin. Pasuria e ma të pasunit sa është? Pas në sahan së është. A për po kuptan? As në sahan në ka është. E ka bëllë në zëtë njëj me sahan atë uzil. A për po, po shë? E ta një vjen pytja madhe. Që është boshtë i kësaj sura, pëtëm. Mas gjithë kësaj thush, kadal bre, kadal. Gjitha këto mësime, këto udhëzime, kohën ja ka jep, jetën ja ka jep, mendjen ja ka jep, begatitë ja ka jep, krejt ja ka nënshtru, krejt ja ka nënshtru, dilli ka me ngu njerin. A qështu, deti ka me të ngu, ti e qet anijen, sa dita dhe ti kemes, ai ka me nejt i qetë, me të ngu ty, për punë të tua. Pse o di, pse o deti? Për punë të njerit është apo? Po për për për punë tua është apo? Kur s'ka njerëz a ka deti? Kur s'ka njerëz a ka me pas dilli? Po jo valla, po s'ka me pas. Po krejt për njerin jon apo? Krejt këto jon shumë më të mëdha se ti. Allahi ka thonë jo heshtni, ti ki me dalë mi kry punë qëtij insoni. Se ky ka një mision të madhë, ky as idenë s'e ka për mision apo ka harru, ky me sahanë ktu sill, ktu mbledh, Allah i të merat. E tani pytja e madhe, kadal vlla, çka insan, kush o ky far njeri vlla? Kur të kuptosh çka është halua, krejt qëj shpjegim pse me sahana i sillet i ngrati, e çel trafika, i kupton ato. Krejt i kupton. Qysh me e kalon, e kalon, krejt atë buxhet e kalon e merr halua, a kupton, qëta pse qysh të taj, pse ta pse qysh të taj, çka është halua. Jo me biologjinë e klasës 6, me Kuranin të vërtetë. Apo? Qysh është ajo, qysh është kriju njeri. Allahu xhele xhelaluhu tregon se nga dheu, melaiket kanë bi dhe tana anëve, e është formësu Ademi alejhi selam, edhe ka nejtë një kohë i shtrim, i formësuar, pa shpirt, trup, i formësuar, në gjendje të ngurtë, Iblisi e ka hetu se diçka është tu bo vaki, dhe. E ka pa një krijesë të madhe e ju ka sillë. Ka në hadith, ju ka sillë. Me ditë çka është kush o ky, qysh me ja bo kurth, se e ka ditë që mur fund. E di që, ka ditë që thonë, fazë e re po vjen, situatë e re po bohet. E, shejtani, shejtan, po, ky përpara bon plane qysh me ja bo, kur del kjo, kjo nuk dënë, shejtani nuk, nuk punon me rastësi, apo. Ja, e s'ja len kurrë rastësisë. Bon plane, bon kurthe. Ka dash me njof natyrën e kësaj krijese, apo. Qysh është kjo, apo. E ka hy krejt nga pjesa e përparme, e ka dalë nga... Me pa, e ka pa që është i zbrazët. I zbrazët mrena. Jo në kuptim gjymtyrë, apo, jo. Po i zbrazët, domethënë, i zbrazët në kuptim të përmbajtjes. Domethënë, pritet me ju dhonë përmbajtja nga jashtë. A po kupton? Përmbajtja që e bën, përmbajtja, kontenti i tij, i brendshëm, që e bën me vlerë, pritet me ju dhonë pej, pej jashtë, shpallja. Forca, forca, e stabilitetit tonë, si insan, ku është forca? Në tokë, në ujë, në qiell, në ajër. Ku është burimi, burimi i, i, i sigurisë, për shembull ku është? Ku është? Po në tokë. Si të prekin tokë, komtë, meniherë e sheh që po mushesh siguria, po? Si të çojnë prej toke? Sa ma shumë largohesh nga burimi, a po fillon me u shfaq pasiguria. A osht kështu? Se ti i zbrazt, ti nuk ki, nuk ki elemente të brendshme që kanë siguri. Ti mushesh pej jashtë, apo po ti ki perceptorë të brendshëm që pranojnë burimin. Apo po nuk nuk prodhojnë vetë siguri. Qeshtu e ka bo Allahu njerin dhaif, ka nevojë për, për forca të jashtme, apo? Po ja ka jep mendjen. Po e paaftë veç vetëm po ka nevojë për për mbushje, ka nevojë. Prandaj njeriu te ne nëse mushet me shpallje, nëse mushet me shpallje, atëherë kjo shpallje e bën të përmbajtun, e bën të sigurt, e bën të qëndrueshëm. Kur t'i vjen pasuria, kur t'i vjen thirrja, kur t'i vijnë këto, bën reagime të qeta, ngase e kupton se këto janë pjesë të suportit apo për misionin që është nisur. Prandaj nuk domethonë uh, Besimtari i mushun me iman. Besimtari i mushun me iman. Kur ai atje fiton pare, a nis ky me u dridh po gjet ashtu harxhi Zot e raboft pse shkojnë ato? Për shembull, a nis me kap panika? A nis a nis me u ndi i pasigurt për të ardhmen e tij se tu fitu qeky qikaq? Tash s'më mbet kurgjë për shembull. A ka pasiguria? Ë? Jo se ka po vëlla, jo, s'është i sigurt ai. Është i sigurt se ato që e ka pati është e tija, e që vjen urtë e emja, kush e ka këtë siguri? Mbushja e shpall, a kupton. Kur s'është i musht, a kupton, e mush shejtani. Dhe qyre, ndash me pas ti, duhesh me marr atij. A kupton. Ndash me pas ti, autoritet, duhesh me ungj ato. Dytë s'muni, se s'ka për të tonë, a kupton. Për shembull, a din të keqen këtu le ma çka kam thënë prej shembujve? Jo e keqja veç fatkeqësia, jo. Uria. Si t'untohet, a kupton, e kap panika. Apo, i ka met, kur kem me hongër bukë. Bile sa ma shumë shkon tu u untu, apo, fillon me u çorientu. As nin mo, as s'un flet mo, po edhe normal, që kërë të një zoni, apo? Buka e panikon, uji e panikon. Që kjo njëra dhe? Xhezua, menjëherë e kap ai, kur kena me hongër bukë? Për shembull, ose edhe me shku me një vend, po aty, a kena ku me flejt? Menjëherë, dhe me një, më një sigur, se ka frika, a kupton, që kjo njëra dhe? Ue idha messehul khajru menua, e kur vjen një e mirë, i vjen ni pasuri, i vjen ni fitim menua, e nal fort dhe t'jo, vallah, se mezi e bona, me bu me dhonë që a Se s'është i lidht me burimin e dhënies. Kush po jep? Po që të ka jep një herë, të ka thonë jep se të jep apet. Me pas kon ti musht me qëndësim përpara, para se me marrë, kishe me dhonë. Po ti ke marrë para se me u mush. Qata të ka, ka bo problem, a kupton. A po kupton? Domethonë ta zëm, një që është i edukum, me iman, mirë, domethonë, i ka bindjet mirë, e din se Allah është furnizusi, e din se sa ma shumë jep, Allahu tebareke ve teala, ia kompenzon, e e jep, edhe me qit gjendje tash ky fiton. Ky është i knaqun. Ama ai që tan jeta i ka shku, ndryshe i zbrazët, Edhe në moment të caktum ka bo diçka, a kupton. A di çfarë unë kjo? Mezi e kum bon. Unë çka kena hjek na me njerëz me sena. Sa hjek me njerëz. Në sa për njerëz, ma ti njerëzit ja vëtën, ma ti njerëzit ja vëtën. Ti po i mat e tu njerëzit, po që ta shkënë me tartë, me kom me njerëzit, kjo është martë i shanda, po. Edhe nis me qitë në sahan, e në kutia, e me mshef, menua, që ka ardhë në menua në superlativ, menua, domethonë, fort, fort, shtrëngu, me njëqind dryna e mshel, a kupton. Qysh e mshel, pasha Zotin s'kam, vallahi investimet, vallahi kjo, vallahi burë, këtë që të këtë në këtë dryna që i mshel mundësi për me dhonë, i mshel, Ngase ata janë gjithmonë të lidhur me burimin e sigurisë. Ata janë gjithmonë të lidhur me burimin e e fuqisë. Prandaj nuk ka diçka në dunja që i bon të pasigurt ata. Namazi. Edhe tash Allahu fillon me fol për cilësitë e besimtarëve që kanë kalu në një dimension tjetër njerëzor. Kanë kalu në dimension tjetër njerëzor, jo si të rëndomtët ata. Edhe kjo tash është edhe inkurajim, por është edhe përgjegjësi me shiku se a thu vallë namazi jonë, a ka bo ndërhyrjet e mjaftueshme tek ne për të na shkëput nga ky nivel fillestar i të qenit njeri, a na ka gradu, a na ka ngritë, nga faktorët kryesorë që të mbushin, që të formojnë, që sjellin siguri e stabilitet e kështu me radhë. Por për këtë namaz dhe për të tjera do të flasim në dersin e ardhshëm. Prandaj ky është njeri në fazën e tij fillestare. Ai prodhimi i parë qe kjo është. E tani ato të tjera që i shtohen atina që e bojnë ma ekskluziv, e bojnë ma sigurt, e ma stabil, këto janë pastaj të tjera. Po në esencë është i tillë. E ka frika, e paniku e kështu me radhë. Prandaj ky shpjegim që Allahu na ka dhënë për njerin Është shumë i rëndësishëm me e njoht vetveten përmes këtij përshkrimi, edhe pastaj me vazhdu procesin e marrjes me vetveten për t'u përmirësu mrena afateve kohore që i kemi, apëtëm, qe kjo është funi desëm, qe kjo është, qe kjo je, qe kjo po të pret, qe kjo duhesh me bo, bismillah, nisja tash, nisja, qe kjo rruga, qe kjo harta, Nëse s'e respekton hartën, e huq edhe udhën, e humb edhe kohën, edhe pastaj e pëson gjatë. Allahu na rujt. Prandaj këto janë shpjegime vetëdijesuese dhe janë shpjegime, domethënë që hapin sytë e njerëzve dhe zemrat e tyre për ta organizu jetën me një frymë pak ma ndryshe, se ç'janë mësu njerëzit zakonisht me bo këtë punë, duke u marrë me punë anësore e me misione anësore, jo me ato që janë kriju për, për, janë kriju për qato misione edhe janë për ta qenësore. Allahu na udhëzoftë në rrugë të drejtë, na rujt Allahu nga dënimi, nga hidhërimi i tij, Allahu na vetëdijësoftë që t'i kthehemi vetes tonë, t'i kthehemi punëve tona, misionit tonë, e detyrave tona, e që pastaj shfrytëzimi i begative të Allahut të jetë i arsyetuar, po edhe i shpërblyer nga Allahu për shkak se ka qenë gjithmonë në shërbim të misionit e jo jashtë këtij misioni, jashtë këtij roli. Me kaq për sonte Allahu ju shpërbleftë për vëmendjen, për prezencën. Në sonte na takoftë në hajr e të mira gjithmonë e vazhdojmë me pjesën e rëndësishme edhe përmbyllëse të kësaj sure në takimin e ardhshëm, insha Allah. Ue sal-lallahu ala Muhammed, ue ala alihi, ue sahbihi, ue sel-lem, teslimen kethira.